คานมานะานมาาไป คุณนายสบายดีแล้วไหนต้องมาเป็นครั้งสุดท้ายนะยังติดต่อคุณนายอยู่เปล่า ะคุณนายประทินยังอยู่คุณนายคุณคุณคุณงบเป็นยังไง ไม่ได้บอกไม่ได้มานี่มาอย่างนายองอ๋อแล้วยังเจอกันอยู่ป่ะยังพบกันอยู่ป่ะอันนี้แม่ไปอยู่ระยองกับน้องชายค่ะอ๋อไม่ได้อยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพค่ะอ๋อยไม่ได้พบกันนะค่ะนานพบค่ะท่านเข้าองนี้ใจนี่อันจำก็ได้ก็จำเสียงโยมได้นย หนังสือซีดีหรือยังหนังสือซีดีหยิบไปได้นะ ใครต้องการนะเสื่อมหมดอันนี้จานะทางการ ีที่พักแล้วใช่ไหมลูกหลางอ่าสาธมา กัน ทั้ง ครอบครัว เลยค่ะต้องมาทั้งครอบครัวจะได้ไปด้วยกัน ไปพบกันข้างหน้าต่อ ไปร่วมกันต่อ กีคุณโยมบอกว่าทุกอย่างต้องเสื่อมไปสัมเบสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลาย เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีเจริญ มีเสื่อมไป เป็นธรรมดา สังขารดุขขา สังขารดุขขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ ทุกข์เพราะไม่เที่ยง ทุกเวลาที่จากกันจากเราไปทำให้เราทุกข์ของต่างๆเขาไม่ทุกข์หรอกคนที่ทุกข์ก็คือเราที่เราไปยึดไปติดกับของต่างๆ ของต่างๆ นี้เป็นสังขารเป็นของปรุงแต่ง เป็นของที่ผสมประสานจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟ ดินน้ำลมไฟเป็น เป็นไม่ใช่เป็นสังขารเรียกว่าเป็นธาตุดินนี่ไม่ได้เป็นตัวไม่ได้ผสมกับอะไร ดินนี่เป็นดินล้วนๆน้ำก็เป็นน้ำล้วนๆลมก็เป็นลมล้วนๆไฟก็เป็นไฟล้วนๆ แต่ร่างกายของเราเนี่ยเป็นการผสมของดินน้ำลมไฟ การผสมกันของดินน้ำลมไฟจึงเรียกว่าสังขาร สังขารคือของที่เกิดจากการปรุงแต่งผสมประสานของธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟ แล้วก็มีเราที่เป็นธาตุรู้ ธาตุรู้นี่ก็ธาตุรู้ล้วนๆธาตุรู้นี่ก็ไม่ได้มีอะไรมาผสม ก็มารวมกัน เลยทำให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ขึ้นมา ถ้าไม่มีธาตุรู้มาร่วมด้วยก็จะเป็นพวกต้นไม้ ใบหญ้าพืชพันธุ์ต่างๆพวกต้นไม้นี้เขาก็มีธาตุสี่เหมือนร่างกายเราทำมาจากธาตุสี่เหมือนกันอย่างต้นไม้ขึ้นมาจากดินใช่ไหมต้องมีน้ำฝนตกต้นไม้ถึงจะงอกขึ้นมาได้ ต้องมีลมคืออากาศแล้วก็ต้องมีความร้อนถ้า ถ้าไม่มีความร้อนเช่นไปอยู่ทะที่ขั้วโลกเหนือนี่มันก็ต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้ เพราะขาดความร้อนไม่มีอุณหภูมิ ที่จะทำให้มันจเจริญเติบโตได้มีดินมีน้ำมีลมแต่ไม่มีไฟ หรือถ้าไปอยู่ที่ทะเลทราย มันก็มีดินมีลมมีไฟ แต่ไม่มีน้ำต้นไม้ในทะเลทรายจึงไม่ขึ้น ยกเว้นตามที่ตามจุดที่มีน้ำก็จะมีต้นไม้ขึ้นมา นี่คือธาตุทั้งสี่ที่มาทำให้เป็นสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ เราเรียกสิ่งต่าง ๆ นี้ว่าเป็นสังขาร เป็นของปรุงแต่ง ปรุงแต่งด้วยดินน้ำลมไฟ แล้วก็ด้วยใจ ถ้ามีใจคือธาตุรู้มาร่วมด้วย ก็จะเป็น สิ่งที่วิ่งไปวิ่งมาได้เช่นร่างกาย เช่นคนหรือสัตว์เดรัจฉานนี่เขาเคลื่อนไหวได้เขาวิ่งไปวิ่งมาเขามีความรู้สึกนึกคิดด้วย ก็ยังเป็นสังขารเหมือนกันเพราะร่างกายนี้ก็ยังเป็นของที่รวมผสมจากการผสมของดินน้ำลมไฟมา เมื่อมีการผสมกันมันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีการแยกกัน เพราะว่าธาตุทั้งสี่นี้เขาจะไม่ชอบอยู่ด้วยกันไปตลอด เขาจะพยายามแยกตัวเขาออกไปสู่ธาตุเดิมไปรวมดินเขาอยากจะกลับไปอยู่กับดินลมอยากจะกลับไปอยู่กับลมน้ำกลับไปสู่น้ำไฟกลับไปสู่ไฟ เมื่อเกิดการแยกตัวขึ้นมาก็เกิดการเสื่อมของร่างกาย เสื่อมของต้นไม้ใบหญ้าต่าง จึงมีการเจริญและมีการเสื่อม เวลาที่กำลังที่รวมธาตุทั้งสี่นี้มีมากกว่า มันก็เกิดเจริญเติบโตขึ้นมา แต่ถ้ากำลังที่จะแยกของธาตุสี่นี้มีมากกว่า มันก็จะเสื่อม มันก็จะแยกตัวกันไปต้นไม้ต่อไปมันก็จะล้มลงไปแล้วมันก็จะผุพังไป กลับไปเป็นดินไปส่วนน้ำมันก็กลับไปสู่ส่วนของน้ำนี่คือเรื่องของสังขาร มันไม่เที่ยง มันไม่เหมือนเดิม มันมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมเช่นต้นไม้นี่ตอนต้นมันก็โผล่มาจากดินเป็นเป็นต้นเล็กๆแล้วพอได้น้ำได้ดินได้ลมได้ไฟ อย่างต่อเนื่อง มันก็จเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเมื่อมันจเจริญเติบโตเต็มที่มันมีขีดจำกัดที่มันไม่สามารถเจริญไปได้กว่านั้น มันก็จะเริ่มนับถอยหลังแล้วค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลง ค่อยๆแก่ลง แก่ลงแล้วเดี๋ยวในที่สุดมันก็เราต้องบุบสลายไป ท่านเรียกว่าสัพเบสังขาราอนิจจาของที่เกิดจากการปรุงแต่งนี่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่ถาวร เป็นของชั่วคราว มารวมตัวกันแล้วก็ต้องแยกกัน เช่นร่างกายของพวกเราก็เป็นอย่างนี้ดูร่างกายของลูกเราสมัยที่เราเป็น อายุเท่าเขาเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนเขา เขาก็ต้องดูเราว่าต่อไปเขาอายุเท่าเรา เขาก็จะเป็นอย่างเราอันนี้เป็น เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเกิดปัญญาขึ้นมา คือรู้จักคิด ปัญญาเกิดจากการมองเห็นความเป็นจริงของสังขารว่ามันเปลี่ยนไป มันมีเจริญมีเสื่อมเนี่ย ตอนที่เราเป็นสมัยที่เราเป็นอายุเท่าลูกเรานี้เรากำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตทุกอย่างก็แข็งแรง แข็งแกร่งมีพลังมีกำลังวังชา แต่พวกเรานี้ตามภาษาฝรั่งก็เรียกว่า over the hill ข้ามยอดเขามาแล้ว ถึงยอดเขาแล้วทีนี้กำลังขาลงแล้ว เจริญสูงเกินถึงสุดจุดจุดสูงสุดของความเจริญของร่างกายแล้วคือครึ่งทางก็สี่สิบสี่สิบห้าถือว่าเป็นเป็นความเจริญเติบโตเต็มที่ของร่างกายแล้วแล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มนับถอยหลังสี่สิบห้าพอสี่สิบหกมันก็แก่ลงไป ทีละเล็กทีละน้อยห้าสิบหกสิบ เจ็ดสิบเนี่ยโยมเมื่อกี้เขาเคยมาตอนที่เขาสาสี่สิบกว่าห้าสิบเดี๋ยวนี้มาเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ นี่คือเรื่องของร่างกายแล้วท่านก็บอกว่าเป็นอนัตตา คือมันไม่ได้เป็นตัวตนอย่างที่เราคิด ตัวตนนี้เกิดจากความคิดของเราเอง เราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา ตัวที่คิดก็คือ ตัวธาตุรู้นี่ ธาตุรู้คือใจ ตัวนี้มาได้ร่างกายเป็นของขวัญจากพ่อแม่ พ่อแม่สร้างร่างกายนี้ แล้วก็มอบให้กับ ลูก ลูกก็คือใจที่ ไม่มีร่างกายก็เลยมารับร่างกายจากพ่อแม่ใจที่ไม่มีร่างกายก็คือใจที่เสียร่างกายอันเก่าไปคือตายไปจากชาติก่อน ชาติก่อนมีร่างกาย แต่มันหมดสภาพไปมันเสื่อมไป ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความจริงร่างกายมันก็ไม่ได้ตายร่างกายมันก็แยกกลับไปสู่บ้านเก่า น้ำดินน้ำลมไฟเขาก็แยกไปคนละทิศคนละทางใจก็ต้องแยกจากเขาไปทีนี้ใจที่มารับมารอรับร่างกายจากพ่อแม่ก็เพราะว่าใจนี้มีความหลงมีความอยากอยู่ในใจ หลงคิดว่าความสุขอยู่ที่การมีร่างกาย เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายไปหาความสุขต่าง หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอไม่มีร่างกายอันเก่าก็เลยไปรอคิว ไปรอเอาร่างกายอันใหม่ พอใครแต่งงานกันก็เดี๋ยวก็จะสร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมา พอเกิดการสร้างร่างกายอันใหม่ คนใจที่ไม่มีร่างกายก็มารับไป แล้วแต่บุญ หรือจังหวะโอกาสของแต่ละใจเหมือนกับการไปสอบ เอนทานเนี่ย ใครสอบได้ก็เข้าได้ ใครสอบไม่ได้ก็เข้าไม่ได้ถ้าใครมีคุณสมบัติใจดวงไหนมีคุณสมบัติพร้อมที่จะมารับร่างกายเขาก็รับไปรับไปแล้วก็ ตอนต้นก็ไปอยู่ในท้องแม่ก่อนอาศัย แม่เป็นคนป้อนธาตุทั้งสี่ให้แม่ก็กินอาหารดื่มน้ำ หายใจเข้าออก ก็เป็นการเอาธาตุเข้าไปในร่างกาย เวลาเรารับประทานอาหาร เราก็เอาธาตุดิน ส่วนใหญ่เป็นธาตุดินเข้าไป แต่ก็มีธาตุน้ำของเหลวก็เป็นธาตุน้ำของแข็งก็เป็นธาตุดิน เช่นผักข้าวนี่ก็เป็นธาตุดินเป็นส่วนใหญ่ ก็เข้าไปในร่างกาย แล้วแม่ก็ส่งมาแบ่งให้ลูกทางสายเลือด ก็ช่วยสร้างร่างกายของลูกขึ้นมา ทีละเล็กทีละน้อยพอได้เก้าเดือนก็พร้อมที่จะออกมาเพื่อเจริญเติบโตต่อไป เพราะถ้าอยู่ในท้องก็ไม่สามารถที่จะเจริญได้มากไปกว่านี้ เหมือนกับเวลาเราปลูกต้นไม้ในกระถาง พอต้นไม้มันโตเต็มที่มันก็ต้องย้ายต้นไม้จากกระถางลงดินมันถึงจะโตได้ไม่มันก็ไม่มีที่ให้มันโต เพราะดินที่ใส่ในกระถาง มันก็กลายเป็นรากไปหมดนะกลายเป็นต้นไม้ไปหมดก็ต้องย้ายดิน ย้ายต้นไม้ลงลงดิน มันถึงจะสามารถเติม เติมดินเติมน้ำเพิ่มดินเพิ่มน้ำให้มันเจริญเติบโตขึ้นไปได้ ร่างกายของคนเราเวลาอยู่ในท้องก็เหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ในกระถางพอมันโตเต็มที่กระถางแตกเลยเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องคลอดออกมาพอออกมาแล้วก็เริ่มมามาเอ่อมาเติมธาตุต่อไปกินตอนต้นก็กินธาตุเหลวก่อนกินนมกินอะไร ดื่มนมดื่มของทำกินของเหลวไปก่อนเพราะยังไม่มีฟันยังไม่มีอะไรร่างกายก็ค่อยจเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับ ส่วนจะส่วนใจซึ่งในขณะที่อยู่ในท้องก็เหมือนกับยังยังนอนหลับอยู่ เวลาที่เราตายจาก เวลาที่เราทิ้งร่างกายอันเก่ามานี่ก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับ พอร่างกายอันเก่าตายไป เราก็นอนหลับฝันไป ฝันดีก็ไปก็เรียกว่าเป็นสวรรค์ ฝันร้ายก็เรียกว่าเป็นอบาย เป็นนรกเป็นเป็นเปรตเป็นอะไรไป พอร่างกายออกจากท้องแม่มา ก็ตื่นขึ้นมาแต่ตื่นแต่ให้นี้ตื่นขึ้นมา แทนที่จะได้ร่างกายอันเก่าก็ได้ร่างกายอันใหม่ เนี่ยวิธีเปลี่ยนร่างกายก็เหมือนนอนหลับไปพอทิ้งนอนหลับก็ทิ้งร่างกายกายอันเก่าไป แล้วก็พอตื่นขึ้นมาก็ได้ร่างกายอันใหม่ในตอนถ้าร่างกายนี้ยังไม่ยังไม่ตาย เราก็ยังตื่นขึ้นมาได้ร่างกายอันอันเก่าอยู่ เช่นเมื่อคืนนี้เรานอนหลับไป เราก็ฝันไป ช่วงนั้นเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกาย เราก็ฝันฝันดีก็เป็นผลของบุญที่เราทำกัน ฝันร้ายก็เป็นผลของบาปที่เราทำกัน พอเราลืมตื่นขึ้นมา ก็ยังได้ร่างกายอันเก่าอยู่ เพราะว่าร่างกายอันเก่านี้ยังไม่ตาย ยังไม่หมดสภาพ แต่มันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่พอเวลาเรานอนหลับไปแล้ว มันมันไม่ตื่นละอย่างพระท่านเขียนไว้บนเห็นใบ ตลปัดพระเลยที่พระสวดศพสี่รูปเนี่ย เราจะมีคำเขียนว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี่คือเรื่องของร่างกายของเรา มันจะต้องถึงวันที่มันหลับไม่ตื่นหลับแล้วก็ไม่ตื่นพอเราตื่นอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นร่างกายอันใหม่ไปที่บางทีร่างกายใหม่อาจจะไม่ได้เป็นของมนุษย์ก็ได้ ถ้ายังไปทำถ้าเคยไปทำบาปมา ก็อาจจะได้ร่างกายของสุนัขของแมวของนกของอะไรไปก่อนเพราะเราไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมา ไปยิงนกตกปลาเนี่ยตายไปก็กลับมาเป็นนกเป็นปลาไปก่อน ใช้กรรมเก่าไปก่อน พอกรรมเก่าไม่มีแล้ว พอตื่นขึ้นมาอีกทีก็ได้ร่างกายของมนุษย์แล้ว ที่จะได้เป็นมนุษย์ชนิดไหนก็แล้วแต่ แล้วแต่โอกาสจังหวะ อาจจะเป็นฝรั่งอาจจะเป็นแอฟริกัน อาจจะเป็นจีนอาจจะเป็นญี่ปุ่น อาจจะเป็นไทยพอเกิดมาแล้วก็มาเรียนรู้ใหม่ เรียนรู้วิธีกินเรียนรู้วิธีพูดภาษาอะไรต่าง ความรู้เก่าก็ลืมไปหมดนะแต่ความรู้บางอย่างไม่ลืม ความรู้บางอย่างก็ลืมไป ความรู้เก่าที่ไม่ลืมก็คือ สิ่งที่เราชอบ สิ่งที่เราเกลียดนี่เราไม่ลืม สิ่งที่เราถนัด สิ่งที่เราเคยทำอะไร เรามักจะไม่ลืม เคยไปวัด เคยไปทำบุญนี่มันจะติดนิสัยไป เคยทำบาป มันก็จะติดนิสัยไป เวลาเรามาเกิดเราจึงมีนิสัยที่ต่างกันลูกถึงแม้ว่าจะมาเกิดจากพ่อแม่เดียวกัน แต่นิสัยไม่เหมือนกัน คนหนึ่งอาจจะขยันกว่าอีกคนหนึ่งคนหนึ่งอาจจะฉลาดกว่าอีกคนหนึ่งคนหนึ่งอาจจะเก่งกว่าอีกคนหนึ่งอันนี้มันติดมากับใจ ส่วนที่ดีเราก็เรียกว่าบารมี วาสนาบารมี ส่วนที่ไม่ดีเราก็เรียกว่า กรรม เช่นพวกที่ชอบกินเหล้าเมายาเสพยาเสพติดเล่นการพนันตวงนี้ก็มีกรรมติดมา พวกชอบทำบาปทำกรรม ชอบยิงนกตกปลาโกหกหลอกลวงลักทรัพย์อะไรต่างๆประพฤติผิดประเวณี ตรงนี้ก็เป็นพวก ชาติก่อนเคยทำอย่างนี้มา ชาตินี้ก็ติดเป็นนิสัยมา เหมือนกับชาติก่อน ถ้าเคยใช้มือขวา ชาตินี้ก็จะมาใช้มือขวาต่อ ถ้าเคยใช้มือซ้ายก็จะมาใช้มือซ้ายต่อ มันเป็นความถนัดมันที่มันติดมาอยู่ที่ใจ มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย แต่ความจำเรื่องของอดีตมันลืมไปหมดแล้ว เพราะว่า แม้แต่ปัจจุบันนี้เรายังลืมได้เลย ยังไม่ตายนี่เมื่อวานนี้เราทำอะไรบ้าง เราก็ยังจำไม่ได้หมดเมื่อวานนี้กินอาหารนายจำได้ไหมเมื่อวานนี้โยมรับประทานอาหารอาหารอะไรบ้างจำได้ปะต้องมานั่งนึกก่อนนะเมื่อวานนี้ทำอะไรคบปะกับใครบ้างเนี่ยบางทีจำไม่ได้แล้ว เพราะมันมีเหตุการณ์เข้ามาเยอะ มีข้อมูลเข้ามาให้ใจรับรู้เยอะ ข้อมูลเก่าๆที่รับรู้ ก็เลยถูกกด ถูกทับไป ถูกทับไป ข้อมูลใหม่ก็เข้ามาทับข้อมูลเก่าไปเรื่อยๆ ถ้าอยากจะรู้บางทีต้องนั่งเฉยๆ ต้องมีสมาธิดี ๆ ถึงจะสามารถย้อนกลับไปได้ว่าเมื่อวานนี้เราทำอะไรบ้าง คนที่มีสมาธิดี ๆ นี่ระลึกชาติได้ เวลานั่งแล้วเขาสามารถย้อนอนึกไปถึงอดีตที่เขาเคยเป็นเคยอะไรมาได้ แต่ต้องมีสมาธิที่มีพลังมาก ถึงจะระลึกชาติได้ ถึงจะเลิกได้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นใครอยู่ที่ไหน เป็นอะไรบ้างมาเนี่ยเช่นพระพุทธเจ้านี่ระลึกได้ ที่เราเรื่องเราฟังพระชาดกเนี่ยนิทานชาดก ระเจ้าสิบชาตินี่ก็คือในแต่ละชาติที่พระพุทธเจ้าเคยเป็นมาในอดีตทรงลำลึกถึงว่าชาติก่อนที่จะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถานี้ได้เป็นพระเวชสันดร แล้วก่อนนั้นก็ได้เป็นพระเตมีก่อนนั้นก็ได้เป็นพระมหาชนกอันนี้เป็นแต่ละชาติของพระพุทธเจ้า นะแต่แต่ละชาตินั้นพระองค์ก็ได้ทรงบำเพ็ญบารมีต่างๆกัน เช่นในครั้งที่เป็นพระเวชสันดรก็ได้บำเพ็ญทานบารมี มีอะไรก็เสียสละ แบ่งปันไม่หวงไม่เก็บเอาไว้เป็นของตนเอง บางชาติก็ไปเจริญอุเบกขาบารมี คือนิ่งเฉยไม่ตอบโต้ไม่อะไร ให้ใครจะพูดใครจะว่า ใครจะทำอะไรก็เฉย เป็นพัตเตมีบางชาติก็ไปเจริญวิริยะบารมีความขยันหมั่นเพียรไปลอยคออยู่กลางทะเลก็ไม่ไม่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมอยู่เฉยๆว่ายน้ำไปว่ายไปให้ถึงฝั่งให้ได้ อันนี้ก็เป็นประวัติของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงระลึกรู้เอง แล้วมานำมานำมาสั่งสอนพวกเรา เพื่อให้เราเห็นว่าในแต่ละภพแต่ละชาตินั้นพระองค์ได้ สร้างบารมีอย่างไหนมาบ้าง เพราะการที่จะได้มาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี้จำเป็นจะต้องมีบารมีสิบประการด้วยกัน มีคุณสมบัติที่จะทำให้สามารถบรรลุ ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ ต้องมีบารมีสิบเริ่มต้นที่เมตตาบารมีต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์นี้ท่านจะมีเมตตาบารมีมากท่านจะเอื้อเฟื้อสงเคราะห์ผู้อื่นอย่างเมื่อเช้านี้ก็มีคนมา พูดว่าเขาถามว่าเขาว่าในหลวงนี่เป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหม เราก็บอกว่าท่านก็มีคุณสมคุณสมบัติอย่างนั้น ท่านมีพระเมตตา ท่านมีทานท่านมีการเสียสละ ท่านมีศีลบารมีเห็นไหมท่านรักษาศีลให้บริสุทธิ์ปกติกษัตริย์นี่ส่วนใหญ่จะมีภรรยาหลายคนแต่มีท่านนี่ไม่มีภรรยาหลายคน ท่านรักษาศีลข้อสามได้นะ สิ่งที่ไม่ประพฤติผิดประเวณีท่านก็ไม่พูดปด ไม่รักทรัพย์ไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายทรัพย์ สุราท่านอาจจะดื่มเป็นบางครั้งบางคราว แต่ไม่ได้ดื่มเป็นอาจินก็แสดงว่าท่านมีศีล มีศีลบารมี มีทานบารมี และท่านก็ทรงปฏิบัติธรรม ทรงศึกษาธรรมะแล้วก็ทรงปฏิบัติ ก็สร้างเนคขมมะบารมีสร้างอุเบกขาบารมี ปัญญาบารมีก็เกิดจากการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไปกราบครูบาอาจารย์สายปฏิบัติมีพระสังฆราชเป็นอาจารย์คอยสอนธรรมะอยู่ ท่านก็ศึกษาธรรมท่านก็เจริญปัญญาบารมีต่างๆแล้วก็มีอธิษฐานบารมี คือมีปณิธาน มีความตั้งใจแล้วตอนที่ทรงของราชท่านก็มีปณิธานนะว่าจะของของราชเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอันนี้ก็เรียกว่าอธิษฐานบารมี มือนพระพุทธเจ้าตอนจะตัดสรู้ ท่านก็บอกจะนั่งอยู่ที่ใต้โคนต้นโพนี้ จะไม่ลุกจากต้นโพนี้ไปจนกว่าจะตัดสรู้ ถ้ายังไม่รู้ก็จะนั่งต่อไป จะภาวนาต่อไปอันนี้คืออธิษฐานบารมีมีความตั้งใจที่แน่นอน คนเราจะทำอะไรสำเร็จนี้ต้องเริ่มจากการมีความตั้งใจ อย่างวันนี้ญาติโยมมาที่นี่ได้ก็เพราะว่ามีความตั้งใจจะมาพถ้าไม่มีความตั้งใจก็อาจจะไปทำไปทำอะไรอย่างอื่น เช่นตื่นขึ้นมาไม่รู้จะทำอะไร พอดีมีคนโทรศัพท์มาชวนไป นู่นมานี่ก็อาจจะไปกับเขาก็ได้ เพราะเราไม่ได้ตั้งโปรแกรมไว้ว่าเราจะไปไหน แต่ถ้าเราตั้งโปรแกรมไว้ว่าวันนี้จะไปทำนู่นทำนี่ ใครโทรมาเราก็ต้องปฏิเสธไปบอกอ๋อวันนี้ไม่ว่าง วันนี้จะไปทำนู่นทำนี่ดังก่อนที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จได้เราต้องมีการตั้งโปรแกรมไว้ก่อนพอเราตั้งโปรแกรมแล้ว ใครจะมาชวนเราเราก็จะได้บอกเขาว่าเราไปไม่ได้ถ้าเรารักษาความตั้งใจของเราได้ก็เรียกว่าเรามีสัจจะบารมี มีความจริงใจต่อความตั้งใจของเรา ถ้าเราเปลี่ยนใจก็แสดงว่าเราไม่มีสัจจะ เช่นเราตั้งใจจะมาแล้วพอดีมีคนมาชวนบอกไปที่นู่นเราก็เลยคิดไป คิดมาไปก็ไปก็เลยเปลี่ยนใจ ถ้าเปลี่ยนใจก็เรียกว่า ไม่มีสัจจะบารมี ก็จะไม่ทำอะไรสำเร็จได้ เพราะจะเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆ ตอนต้นตั้งใจจะทำอย่างนั้น พอทำไปได้สองสามวัน เบื่อแล้วไม่อยากจะทำก็เลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นต่อบางคนบอกว่าจะบวชไปตลอดชีวิตพอบวชไปได้สักพรรษาสองพรรษาเบื่อขึ้นมา ก็เปลี่ยนใจไม่บวชละไปเสร็จไปทำอย่างอื่นนี่แสดงว่าไม่มีสัจจะมีความตั้งใจ แต่ไม่มีสัจจะก็ไม่สามารถทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้ให้สำเร็จได้ มีความตั้งใจแล้วก็ต้องมีสัจจะความจริงใจไม่เปลี่ยนใจ ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่เปลี่ยนใจ อย่างวันนี้ญาติโยมมาที่นี่นะเพราะไม่ได้เปลี่ยนใจ ตั้งใจจะมาแล้ว ใครจะชวนหรือใครจะเรียกไปไหนมาไหนก็ปฏิเสธหมดพอได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะมาอยู่วัดนี้ก็แสดงว่ามีสัจจะ แล้วมีสัจจะแล้วก็ต้องมีวิริยะคือความพยายามที่จะเดินทางมาที่วัดนี้ ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกขี้เกียจไม่อยากจะไปไหน ก็อาจจะไม่ได้มาถ้าเกิดความขี้เกียจก็ต้องบังคับตัวเองว่าขี้เกียจไม่ได้ เราจองที่พักแล้ว เราตั้งใจแล้ว เราต้องมาแล้ว ก็เลยต้อง ใช้ความขยันความพยายามนี้ดึงร่างกายให้ออกมาให้ออกเดินทางให้ได้ ต้องมีความขยัน ความภาคเพียรถึงจะสามารถทำอะไรให้สำเร็จได้เขาเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้ามีความตั้งใจมีสัจจะ ถ้าไม่มีความพยายามก็ไม่สำเร็จเองตั้งใจแล้วแต่ ไม่มีความขยันทำก็อาจจะทำแบบขอไปที ก็อาจจะทำไม่สำเร็จ หรือสำเร็จก็อาจจะช้าเกินไปทำแบบเช้าชามเย็นชามอะไรอย่างนี้ก็นั้นถ้าอยากจะทำมัให้สำเร็จก็ต้องมีวิริยะบารมีความพยายาม แล้วบารมีข้อสุดท้ายที่ต้องมีก็คือขันติความอดทน พราะการจะทำอะไร นี่มันก็อาจจะเจออุปสรรคต่างๆ ถ้าไม่มีความอดทนก็อาจจะยยกเลิกไม่ทำดีกว่าทำไปแล้ว ใครเขาด่าเราหน่อยว่า เราหน่อยก็ ไม่เอาละไม่ทำละก็จะไม่สำเร็จ แต่ถ้ามีความอดทน ใครจะด่าใครจะอะไรก็ปล่อยเขาด่าไป เราตั้งใจจะทำของเรา เราก็ทำของเราไป มันก็จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้ ถ้าไม่มีขันติไม่มีความอดทนนี่ทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จเพราะเวลาไปเจออุปสรรคมันจะทำไม่ได้ มันจะไม่อยากทำขึ้นมา เช่นพวกที่เขาชอบตั้งอธิษฐานตั้งตั้งสัจจะในปีใหม่ ว่า ปีนี้จะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้จะเลิกกินเหล้าจะเลิกอะไรพอ พอไปไม่กี่วันมีเพื่อนมาชวนไปกินเลี้ยงก็อดไม่ได้นะหรือเวลาอดดื่มสุราแล้ว มันหงุดหงิดมันไม่สบายใจถ้าไม่มีขันติความอดทน มันก็จะทนไม่ไหวมันต้องมีขันติมีความอดทน เพราะถ้าไม่เช่นนั้น เราจะไม่สามารถทำในสิ่งที่เราอยากจะทำให้สำเร็จได้ นี่ก็คือบารมีสิบชนิดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญในในในแต่ละภพในแต่ละชาติ ที่เป็นเรื่องพระเจ้าสิบชาติขึ้นมาเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงย้อนอดีตไปนำลึกถึงอดีตของท่าน แล้วก็นำมาเล่าให้พวกเราฟังกัน ก็เหมือนกับปู่ย่าตายาย เล่าเรื่องราวต่างๆ สมัยที่ท่านเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาว่าท่านทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย ให้ลูกหลานฟัง แต่ปู่ย่าตายายของเราก็จำได้แต่เฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชาตินี้เท่านั้น แต่ไม่สามารถที่จะจำได้ถึงเหตุการณ์ที่ของชาติก่อนๆได้ ระวังเร็วๆสิวางปั๊บก็ไปเลยเสียงมันดังนะ นี่ก็คือเรื่องของใจที่ไม่ตาย ใจที่เรียกว่าธาตุรู้นี้ไม่ตายเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆในแต่ละร่างกายในแต่ละชีวิตก็มีการกระทำสิ่งต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างเพียงแต่พวกเรานึกนึกไม่จำไม่ได้กันมันก็เลยทำให้เราไม่เข็ดหลาบกัน ทำในสิ่งที่ไม่ดี แล้วก็ทับรับโทษไปก็ไม่เข็ดหลับ กลับมาก็กลับมาทำใหม่หรือทำในสิ่งที่ดี แล้วได้รับผลดีก็จำไม่ได้ แต่อย่างน้อยมันก็มันดีตรงที่ว่ามันติดเป็นนิสัยมาเนี่ย คนเราแต่ละคนมีนิสัยต่างๆ ติดมา แล้วเราก็มาเรียนรู้นิสัยใหม่เพิ่มเติมจากพ่อแม่ ถ้าเรามาเกิดกับพ่อแม่ที่เป็นคนดีพ่อแม่ก็จะเอานิสัยดีมาสอนลูกสอนไม่ไม่ให้ทำบาปสอนให้ทำบุญตอนที่เป็นเด็ก ๆ ลูกก็จะฟังเชื่อฟัง เพราะยังไม่มีกำลังที่จะทำอะไรตามตามนิสัยเดิมของตนแต่พอโตเริ่มโตขึ้น โตขึ้น ต่อไปก็จะลื้อจะลื้อมากขึ้น เพราะว่าจะอยากจะทำอะไรตามนิสัยเดิมของตนยันพ่อแม่ก็จะสอนได้ในช่วงแรกๆ ช่วงที่ยังเป็นเด็กอยู่ ตอนนั้นก็ยังเชื่อฟัง แล้วก็ทำตามทำตามเขาก็อาจจะได้นิสัยใหม่ไป ถ้านิสัยเก่าของเขา มันเป็นนิสัยที่มันไม่ฝังลึกเ ก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยเก่าที่ไม่ดีได้ เช่นนิสัยเก่าเขาอาจจะไม่ชอบทำบุญชอบทำบาปเนี่ยพอได้มาอยู่กับพ่อแม่ที่สอนให้ทำบุญไม่ให้ทำบาปก็อาจจะติดนิสัยใหม่ใหม่ขึ้นมาได้แต่ถ้าเป็นนิสัยที่มันฝังลึกที่เรียกว่าสันดานเนี่ย ที่ชอบทำบาปไม่ชอบทำบุญเนี่ย ถึงแม้ว่าตอนเด็ก ๆ พ่อแม่จะสอนให้ พาไปทำบุญสอนให้ไม่ทำบาปก็ทำตามพ่อแม่ได้ แต่พอโตเป็นตัวของตนเองไปอยู่แยกอยู่จากพ่อแม่ เดี๋ยวก็ไปทำตามสันดานเดิมเคยชอบทำบุญเคยชอบทำบาปก็จะทำบาปไม่ชอบทำบุญก็จะไม่ทำบุญดังนั้นนิสัยของแต่ละคนที่มีติดมานี่มันมีอิทธิพลต่อ การดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันถ้าเป็นนิสัยที่ไม่ฝังลึกมันก็เปลี่ยนได้ง่าย ถ้าเป็นนิสัยที่ฝังลึกก็เปลี่ยนได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นนิสัยดีหรือไม่ดีนิสัยดีถ้าฝังลึกก็เปลี่ยนยาก เช่นเป็นคนนิสัยดี แต่ไปอยู่กับครอบครัวที่สอนให้ทำบาป เช่นไปมีอาชีพเป็นการฆ่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ตอนเด็กๆก็อาจจะทำตามที่พ่อแม่สอนให้ทำ เพราะยังเป็นเด็กอยู่ แต่ในใจอาจจะไม่อยากจะทำไม่ชอบทำแต่เนื่องจากอยู่กับพ่อแม่เขาให้ทำก็ต้องทำ ช่วยเหลือกันช่วยทำงานกันในบ้านก็ทำไป แต่พอถ้าโตเป็นตัวของตัวเองนั่นเขาก็จะไม่ทำอย่างพระพุทธเจ้านี่ได้ปลูกฝังนิสัยที่ดีมามากนะ พอมาเกิดในตระกูลของกษัตริย์ พ่อก็อยากจะให้ พระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ อยากให้เป็นมหาจากักรพรรดิจะเป็นมหาจากักรพรรดิก็ต้องไปทำสงคราม จะได้มีดินแดนมีอาณาจักรใหญ่โตขึ้นมา ก็ต้องไปบุกรุกไปไปเบียดเบียนผู้อื่นทำสงคราม พระพุทธเจ้าก็ไม่มีนิสัยแบบนี้ นิสัยท่านชอบทำบุญชอบรักษาศีลท่านก็เลยไม่ทำตามท่านก็เลยหนีไปบวชแทนอันนี้ก็เป็นนิสัยเดิมที่ได้ปลูกฝังมา ต่อให้ใครจะมาสั่งมาสอนยังไง ก็ ถ้าสอนไปในทางที่ท่านไม่ที่ท่านไม่ไม่ชอบ ท่านจะไม่ไปท่านจะไปในทางที่ท่านชอบ อันนี้ก็เป็นเรื่องของอร่างกายและจิตใจที่มารวมกัน เป็นมนุษย์ขึ้นมา ร่างกายก็เป็นเพียงผู้รับคำสั่งของใจ ผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ คือใจ ร่างกายที่มาจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่คนมาสั่งเป็นคนละคนกัน ังนั้นพี่น้องนี่ถึงมีนิสัยไม่เหมือนกันพี่น้องบางบางคนก็ชอบเข้าวัด บางคนก็ชอบเข้าบาร์บางคนก็ชอบบวชบางคนก็ชอบไปทำอะไรอย่างอื่น เพราะว่าใจนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่ใจมาจากชาติก่อนพบก่อนที่ เวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วก็ต้องมาหาร่างกายอันใหม่ พอได้ร่างกายใหม่ก็จะใช้ร่างกายใหม่ตามนิสัยเดิม เคยใช้มือขวาก็จะใช้มือขวา คนที่เคยใช้มือซ้าย ก็จะใช้มือซ้ายชอบอะไรก็จะชอบอย่างนั้นเกลียดอะไรก็จะเกลียดอย่างนั้น มันก็จะเป็นทำให้พี่น้องนี่ไม่เหมือนกันทั้งทั้งที่มาจากพ่อแม่คนเดียวกัน จะเหมือนกันก็ตรงที่หน้าตา หน้าตานี้เหมือนกันเพราะมันทางร่างกายนี้มาจากพ่อแม่ แต่ทางจิตใจนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่ มาจากกรรมอย่างบทสวดมนต์ที่เราสวดกันว่า เรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดกรรมก็คือนิสัยดี นิสัยไม่ดีนี่เรียกว่า กรรมเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ถ้าเรามีนิสัยดีเราก็มีพวกดีเป็นเผ่าพันธุ์ ถ้าเรามีนิสัยไม่ดีเราก็มีพวกไม่ดีเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเพราะว่าความสุขความทุกข์ของเรานี้เกิดจากกรรมที่เราทำนี้ถ้าเราทำบุญเราก็จะได้ความสุขถ้าเราทำบาปเราก็จะได้ความทุกข์เราจึงอาศัยกรรมเป็นผู้ให้ความสุขความทุกข์กับเรา เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย จะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วคำว่ากรรมนี้ไม่ได้หมายคำว่าบาปคำว่ากรรมนี้หมายถึงการกระทำทางกายวาจาใจจะทำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นรับผลก็คือเวลามาเกิดนี่พี่น้องก็จเจริญ ก้าวหน้าไม่เหมือนกันเจริญไปคนละทิศคนละทางบางคนก็เจริญไปในทางโลก บางคนก็เจริญไปในทางธรรมแล้วแต่บุญกรรมบุญนั่นแต่การกระทำ ถ้าชอบทำความดีก็จะเจริญไปในทางธรรมถ้าชอบทำบาปก็จะเจริญไปในทางโลก อันนี้ก็คือเรื่องของใจที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกาย ร่างกายที่เป็นสังขารที่ไม่เที่ยง ต่อให้เก่งขนาดไหน ต่อให้เร็วขนาดไหน ร่างกายมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกัน อันนี้ไม่ต่างกัน ร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ต้องแก่เจ็บตาย เทวทัตก็ต้องแก่เจ็บตาย คนดีก็แก่เจ็บตาย คนไม่ดีก็แก่เจ็บตายเหมือนกัน เพราะอันนี้เป็นธรรมชาติของร่างกายเ แต่ที่ไปของคนดีกับคนไม่ดีมันต่างกัน คนที่ทำดีไม่ทำบาปก็ไปสุคติไปสวรรค์ชั้นต่างๆ หรือไปพันิพาน คนที่ทำไม่ดีก็ไปอบาย ไปเป็นเดรัจฉาน ไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปตกนรกนี่คือที่ไปของใจเวลาที่แยกออกจากสังขารคือร่างกาย เวลาที่ธาตุทั้งห้าแยกแยกทางกัน เวลาร่างกายตายไปนี้ธาตุทั้งสี่ก็แยกไป น้ำก็ไปทาง ลมก็ไปทางดินก็ไปทาง ไฟก็ไปทาง ใจธาตุรู้ก็ไปอีกทาง ไปตามบุญไปตามบาป ถ้าบุญพาไปก็ไปสวรรค์ชั้นต่าง ๆ อย่างพระพุทธเจ้านี่ก็ไปนิพพานเพราะได้ทรงสร้างบุญนันสูงสุดก็ไปนิพพานเอง ถ้ายังไม่ถึงขั้นสูงสุดก็ไปขั้นรองลงมา ขั้นอนาคามี ขั้นสกิดาคามีขั้นโสดาบันถ้าต่ำกว่านั้นก็ไปขั้นพรหมโลก ต่ำกว่านั้นก็ไปขั้นเทวโลก ต่ำกว่านั้นก็ไปมนุษยโลก ไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปอบาย เพราะบาปก็ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้ทำก็เลยไม่มี เหตุที่จะดึงให้ไปสวรรค์เล่นดึงให้ไปนรก เพราะไม่ได้ทำบาปก็ไม่ได้ไปนรก แต่ก็ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้ไปสวรรค์ก็เลยกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือเรื่องของร่างกายและจิตใจของพวกเรา ถ้าพวกเราเข้าใจแล้วเราจะได้ไม่มีความสงสัยหรือมีความหวาดกลัวว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนกันเ เร้เราจะไม่สงสัยว่าใครตายหรือใครไม่ตาย เราจะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นใจ เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายมันจะตายก็เป็นเรื่องปกติของมัน ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครต้องเป็นเช่นนี้ด้วยกันทุกคน แต่ใจนี้เราสามารถที่จะผลักดันมันให้ไปในทางใดทางหนึ่งได้ ผลักดันให้มันไปในทางที่มีแต่ความสุขก็ได้ คือสุขคติหรือผลักดันให้มันไปในทางที่มีแต่ทุกข์ก็ได้ เรียกว่าทุกขติ อยู่ที่การกระทำของเรา ถ้าเราทำบาปเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปด เสพสุรายาเมาและอบายามุขต่าง ๆเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นนิดมีความเกลียดค้าน อันนี้คือการกระทำที่จะผลักดันให้ใจเราไปอบายกัน ถ้าเราทำบุญรักษาศีลภาวนาได้ อันนี้ก็จะผลักดันให้เราไปสุคติกัน ไปสวรรค์ชั้นต่างๆ ไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆและไปนิพพานไปแบบไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป นี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราทุกคน ที่ไม่ได้จบที่การตายของร่างกาย การตายของร่างกายเป็นเหมือนการนอนหลับ เป็นการเปลี่ยนร่างกาย เดี๋ยวพอตื่นขึ้นมาก็กลายเป็นเด็กร้องออกออกมาจากท้องแม่ก็ร้องละพอเริ่มหายใจก็ร้องนั่นตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาในโลกใบใหม่ในร่างกายอันใหม่ แล้วก็มาทำบุญทำบาป ตามนิสัยเดิมที่เคยติดตัวมาทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ถ้าไปเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีก็อาจจะทำให้เปลี่ยนชีวิตได้ เช่นได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้มาพบกับอาจารย์ที่ดีครูที่ดีเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมพระสงฆ์นี่จะสอนให้เราไปในทางที่ดี แล้วถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ เราก็จะเปลี่ยนทิศทางของเราไป จากการเวียนว่ายตายเกิด เราก็จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ จะมีโอกาสอย่างนี้เพียงเวลาที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเท่านั้นมาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะพาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ อย่างมากก็จะสอนให้เราไปแค่สุคติเช่นดูศาสนาอื่นนี่เขาจะสอนให้ทำบุญ สอนให้รักษาศีลเหมือนกันหรือสอนให้ทำสมาธิกัน เช่นร้องเพลงสวดมนต์อะไรพวกนี้ก็เป็นวิธีทำสมาธิอย่างหนึ่ง ก็จะไปได้แค่สวรรค์ชั้นพรหม ที่จะต้องเสื่อมกลับมาเป็นมนุษย์มาเกิดใหม่ จะไม่สามารถไปถึงชั้นนิพพานได้ เพราะชั้นนิพพานนี้จะต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางเท่านั้น นอกนั้นไม่มีใครรู้ สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญก็ไม่มีใครรู้ทางไปสู่นิพพาน รู้แค่ทางไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมคยรู้จักวิธีนั่งสมาธิทำใจให้สงบ ทำใจให้เป็นฌานขึ้นมา ถ้าตายไปก็ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมแต่บุญที่ทำจากการนั่งสมาธิก็จะเสื่อมไป เมื่อมันเสื่อมก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ยังไม่หลุดพ้นยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไป แต่ถ้าพระพุทธเจ้าเลยต้องไปศึกษาด้วยด้วยด้วยตนเอง เพราะไม่มีใครรู้จากทางที่จะไปแบบไม่ต้องกลับมาเกิด ในที่สุดพระองค์ก็มีปัญญาที่สามารถเห็นได้ว่าการที่เรากลับมาเกิดก็เพราะเกิดจากความอยากของเราเองกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากสามตัวนี้ทำให้เรากลับมามีร่างกาย เพราะเราอยากมีรูปเสียงอยากเราอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายท่านเห็นท่านเลยหยุดเสพกามหยุดรูปเสียงกลิ่นรส หยุดอยากจะใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆ หาลาบยศสรรเสริญก็ต้องมีร่างกาย พอตัดความอยากได้ทั้งสามตัวนี้ก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไป เมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่มีไม่มีการแก่ ไม่มีการเจ็บไม่มีการตาย อันนี้ต้องเกิดจากมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุความจริงอันนี้ พอมีพระพุทธเจ้าแล้วคนอื่นพอได้ยินปั๊บก็สามารถปฏิบัติได้อย่างง่ายได้ ช่วงที่ทรงแสดงธรรมยุคแรกๆ นี่มีพวกที่เขามีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ พอฟังปุ๊บเขาก็บรรลุกันเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ทีละห้าร้อยลูก แสดงธรรมให้กับพวกฤาษีชีภัยพวกนักบวชในรัฐในรัฐที่อื่นที่มีมีบารมีพร้อมที่จะรับ บารมีขั้นสุดท้ายคือปัญญาบารมีจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องของปัญญาให้เขา เขาก็เข้าใจ เขาก็มาตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ย ตัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา พอเขาตัดได้เขาก็ตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป พวกเรากลับเป็นกันตรงกันข้าม พวกเราฟังจนหูหูฉี่กันแล้ว รู้แล้วว่าเหตุที่ทำให้เราเกิดคือกามตัณหา เราก็ยังไม่ยอมตัดกามตัณหา เราก็ยังอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ให้มาอยู่วัดเพื่อตัดมันก็ไม่ยอมมากัน มากันปีหนึ่งก็มากันไม่กี่วัน อีกส่วนใหญ่ก็ยังจะกลับไปหาความหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ เพราะมันเป็นเหมือนติดยาเสพติด มันเลิกยาก ถ้าไม่มีสมาธินี้เลิกไม่ได้ แต่คนที่ฝึกสมาธิแล้วจะมีกำลัง เลิกเสพยาเสพติดได้เลิกเสพกามได้เลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้นั้นสิ่งที่พวกเราขาดกันไม่ใช่ปัญญา พวกเรามีปัญญา แต่สิ่งที่เราขาดก็คือสมาธิ สมาธิจะเกิดก็ได้ต้องก็ต้องมีสติ เราขาดสติกัน เราไม่ฝึกสติกัน เราปล่อยให้ใจเราลอยไปลอยมาตามกระแสความคิดต่าง ไม่ดึงให้มันอยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับเรื่องเดียว มันชอบไปอยู่กับหลายเรื่อง ชอบคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พอให้มันอยู่เรื่องเดียว มันก็เกิดอาการหงุดหงิด เกิดอาการอึดอัดขึ้นมาพอให้นั่งพุโทโธพุโทโธได้เดี๋ยวเดียวก็อึดอัดทนไม่ไหวเหมือนอกจะแตกเนี่ยเพราะกิเลสมันต่อต้าน ความอยากมันต่อต้าน ความอยากที่จะไปคิดถึงเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อจะได้ไปเสพความสุขต่าง จากเรื่องราวต่างๆ มันทำให้ไม่อยากจะอยู่กับพุทโธ แต่มันไม่รู้ว่าการอยู่กับพุทโธนี้จะทำให้ความอยากมันหยุด แล้วพอความอยากหยุดแล้วมันจะได้พบกับความสุขที่ดีกว่า ความสุขที่ได้จากการไปเสพตามความอยากต่าง ๆ อันนี้คือสิ่งที่ชาวพุทธเราขาดกันมากก็คือสติกับสมาธิ ปัญญานี้เราไม่ขาดกันเพราะเรารู้ทุกคนรู้หมดไม่ใช่หรืออริยสัจสี่คืออะไร ทุกคือการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและมรรคคืออะไรมรรคที่จะมาดับความทุกข์คืออะไร ก็คือทานศีลภาวนา ก็ไม่ชอบทำกัน ไม่ชอบทำมรรคไม่ชอบกินยากัน ชอบกินยาพิษกันชอบ ก็ทำตามความอยากกันพอทำตามความอยากก็เกิดความทุกข์ตามมาพอเวลาทำแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์ขึ้นมาหรือเสียสิ่งที่เราได้ไปก็จะทุกข์ขึ้นมาเั้นเราต้องมาทำตามที่พระเจ้าสอนให้มากินยาขมกันยาขมก็คือทานศีลภาวนาแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินมาทำบุญ แทนที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เอามาทำบุญ จะได้ความสุขที่ดีกว่า จะทำให้ใจมีความอิ่มเอิบมีความสุขและจะทำให้ไม่หิวกับการที่จะไปเที่ยว การที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็จะทำให้เราสามารถรักษาศีลได้ สามารถมาอยู่วัดมาภาวนาได้ มาสร้างสติสร้างสมาธิได้ พอมีสติมีสมาธิก็ไปหยุดความอยากได้ พอหยุดความอยากต่างๆได้ ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่ก็คือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่พวกเราได้มาสัมผัสรับรู้ ถ้าเราสามารถทำตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำตามได้ เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ หลุดพ้นจากการที่จะต้องร้องห่มร้องไห้เวลาที่สังขารร่างกายของคนที่เรารักต้องจากเราไปว่าเราจะไม่มารับรู้เรื่องราวเหล่านี้ต่อไป เราจะไม่มีร่างกาย เราจะไม่มาเกิด เมื่อไม่มีการไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่ การเจ็บ การตาย ไม่มีการพัดพลากจากกัน อันนี้เรายังมีการพัดพลากจากกันใช่ไหม ร้องห่มร้องไห้กันทั่วประเทศเลยเพราะนี่มันเป็นเรื่องของสังขารที่จะต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดา ถ้ามาเกิดแล้วก็ต้องมีการพัดพากจากกัน ถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีการพัดพากจากกัน พระพุทธเจ้าไม่ได้มาพัดพากจากพวกเราถ้ท่านไม่กลับมาเกิดแล้ว พัดพากเป็นครั้งสุดท้ายพอแล้ว แล้วก็จะไม่มาพัดพากซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนพวกเรา พวกเราถ้ายังไม่หลุดก็เดี๋ยวชาติหน้าก็กลับมาเกิดใหม่ แล้วก็กลับมาพัดภาคจากกันใหม่ ก็จะติดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถสร้างสติสร้างสมาธิเพื่อมาหยุดความอยากให้ได้ ถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป นี่ก็คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะนำเอาไปพินิจพิจารณาและเอาไปปฏิบัติ กพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จะทำให้เรามีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์ในชีวิตของเราอีกต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกรปติ อิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพพิปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตารโยสุขี ทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาเป็นกลุ่มชาวอินโดนีเซียครับอาจารย์ให้รอเดี๋ยวก็ได้ พื่อจะให้เขาเข้ามาเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวเขาคงเข้ามาเองมั้งเดี๋ยว เดี๋ยวขอขออนุญาตคุณชายขยับเข้าไปหน่อยนะมังเดี๋ยวจะมีพวกอินโดนีเซียก็จะขอขึ้น Okay, Indonesian, if you want to come up, you can come up. People from Indonesia, if you would like to come up, you can come up. Come in the back. Come on the back. Yeah, this way, please. Come in, come in here. how many days? Ten days. Ten days. what is your itinerary? Where are you going? Uh, after Pattaya, going to Bangkok. This are uh, already finished from Ubon, Yasothon, Mukdahan, Udon Thani, go to Pattaya, Pattaya, going to Bangkok. Then back to Jakarta. Tomorrow, Tomorrow. back to Jakarta. Uh -huh. And you you went to temples. Huh? You, where did you go to? Yeah, uh, to Longpu Seng in Uboratani, mm. Longpu Suang, Longpu Pasan, Longpu Singtong. Uh -huh. Okay. Have you read my books in English? Yes, I read. okay, yeah, you have. Okay. If you need books, you can get it from Dr. Jenny. She, she, yeah. she has books. I download from internet. Ah, for Active. I see. Okay, good. You have any questions? also I read my reading. Okay, good. ก็ไว้โอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่นะมาได้ก็มาใหม่นะวันหลังมาได้ก็มาใหม่นะทำบุญอาจารย์ทำบุญทำวันบัตรอาจารย์ Can you collect them together and put we have envelope which in the Put in one in the same envelope, uh, maybe together in the same envelope. belong to any particular group? Huh? Do you all belong to any particular group? Yeah. What, what group? Uh, nggak ada sih nggak ada, nggak ada. cuman only, only friend, friend. only friend <laughs> yeah but who, where do you meet do you meet somewhere in in Indonesia too mm, oh. meet somewhere meet somewhere where do you meet you know when, oh, ah, what? in temple. In temple. Uh-huh. Yeah. Which temple? Really that, but we are come from because we are in the same Dharma friends. So yeah, mm. well, we have friends and we come and we have a plan to visit. Then we call our friends who, who, who interested to join uh-huh. our Uh-huh. Which temple in Jakarta? Uh, Sri Siripada temple. Siripada. temple. Who is the teacher? Who is the abbot? Uh, uh, currently, uh, uh, uh, Bante, Bante Chutaliko. Bante Ali Chutaliko. Ali Chutaliko. Look, see what more one. One by Okay. Yeah, I'm worried that what more one. You know Pante Win? Pante Win. Yeah. Uh-huh. Who passed away a few years ago. Yeah. He used to stay here also in Wat Yan. Atau bertanya lagi siapa itu dokter Soto? Dia yang tulis bahasa Indonesia. Udah deh, udah dalam hati aja. Pemerintahnya segini belum jawabnya Dr. Susanto Asim Asim Susanto I, I, Medan, yes, yes, doctor. She's a dentist, is it? Dentist. dentist. Yeah. In Medan, yeah. You know her? Do you know her? I don't know her. Uh, Oh, your friend. You're from Medan, okay? Are you from Medan? Yes. Ah, yes. She translated my book into Indonesia. Yes, yes. Mm. Yeah. She distribute, share with you. Yes. Mm. I can check. Huh? Check or no? No need to. Just yeah, just put it in. Buddha. Sebenarnya satu dengan Indonesia ya. Hmm. Today we up there. you you can give me the paper. Uh, yeah, yeah. But Bhavana, uh, you can give me the. Together, together, together. Okay, thank you. you have anything you want to ask me? About Buddhism? Ah, ada pertanyaan enggak? um, I was uh, absent with it so many years, but sometimes because of my mind, like monkey jump and jump, uh-huh. so sometimes can focus in my breath in yeah. and out, uh-huh. but sometimes it's really difficult to concentrate. So is it I have to change my object is on bridge to maybe to others object or others? No, it's not the object. It's the the the the mindfulness that you don't have. See, you need to have mindfulness. You have sati. You know, this is the word. Sati is like a rope. Your your mind is like a monkey, right? Yeah. So you need a strong rope to to tie the monkey. But if you have a very weak rope, weak rope, the monkey can break the rope easily. Oh. So right now your rope is very weak, very, small, like a thread. You know, it can break easily. So you have to develop more more sati, more mindfulness, more mindfulness. And the way to develop is you have to be mindful all day long, not just the time when you come and sit and meditate. You have to from the time you open your eyes when you get up in the morning. I did. Yeah, you have I to did. you have to repeat butto butto butto, and then regardless of what you do, you just keep repeating butto butto. You taking a shower, brushing your teeth, washing your face, getting dressed. You have to keep butto butto butto. Don't let your mind go think about this and that. If you want to think something important, then you you have to stop what you do and then focus on your thinking. Sometimes I did like that. do two things at the same time. The, the, yeah, first uh, all words then go around just rush time and something. I know. So you have to uh, reprogram your life. You have to slow down. <laughs> yeah. Don't don't do too many things at the same time. Yeah. Try to do one thing at one time. If you want to think, then stop doing whatever you're doing and think. Think of what you have to do. Once you have finished thinking, then you come back and do what you do. Then you keep putto butto. Working also putto. Yeah, unless you have to think while you work, then you stop butto. Like if you have to make a calculation, if you have to do something, then you can stop while you're working and concentrate on your work. Yeah, yeah, okay. Yeah. Try to do only one thing at the same time, not two or three things at the same time. Normally, you you're working and you start thinking, what am I going to do? Where where will I do next? This is uh, not not good yeah. because it makes your mind run like a monkey. Yeah. You want to tie the monkey down. Yeah. You want to make it sit still. So you have to do one thing at a time. Your mind and your body should be together. Sometimes painful on my knee. That's normal. Don't worry. Yeah. When when you sit and meditate and you, you feel painful, that's because your mind is not is not calm. See, so if you have mindfulness, you can keep the mind repeating butto butto butto. Then the pain will not bother you. So when you feel painful, just recite butto butto butto butto. Don't think about the pain. Then the pain, even though it's painful, it will not bother you. Because if you it, then your mind becomes concentrated, and then it doesn't, uh, it doesn't go and can and experience the pain. Yeah, sometimes because of the, of the painful, then my concentration uh, break my concentration. That's because you you don't have strong mindfulness, not, not enough mindfulness, not sati, strong. not strong. So you have to try to, to build, it. build it in your in your daily life. Why why you doing other things? You can develop mindfulness all the time, uh, but you just don't know how to do it. So you let your mind uh, go here and there, running around all over the place. So from now on, you say from now on, the mind will have to be with Bhutto or with the body. What am I doing? I will <coughs> just be with the body. If I want to think about something, I'll stop and stop the body, and then I'll think what I want to do. When I finish, then I come back and do what I want to do. Try to do one thing at one time. Focus. The mind and the body should do the same thing, not two separate things. Normally we let the body do something and then the mind go do something else. You <coughs> and only come back, come back and forth, you know. Sometimes there are things yeah. do so many things in the same time, so that's why. Uh, you have to, you have to convince yourself that you know, whatever you do in this world is not worth what you will get from what you do from from um, developing sati or uh, mindfulness. Mindfulness is more important than anything that you do, because whatever you do, when you die, you don't you don't take it with you. You don't. <coughs> You know. But when you if you develop mindfulness, you can take it with you. If, if you have mindfulness, you have sati, then you you can control your mind, and then you can stop your mind from going round the cycle of rebirth. So try to prioritize your your your work. Yeah. If you want to work, work only just to maintain your body. I mean, yeah. just work enough so you have enough food, enough uh, clothing, you know, enough medicine, in, and a place to to to live. That's enough. Don't don't do any more work than that, because Better spend your time meditating, developing mindfulness. Because if you can have mindfulness and if you can meditate, you're building nibbana inside your mind, which is better than anything else. Because nibbana will be always be with you. You can always have it wherever you go. But when the body dies, you cannot take anything with you. Yeah. All the money that you have earned, yeah, everything that you have bought will belong go to somebody else. You, cannot take anything with you. But if you develop mindfulness, you can take mindfulness with you. If you meditate and you have samadhi, you can take samadhi with you. If you contemplate and you get wisdom, you can take wisdom with you. And this will take you to nibbana. So try to minimize your your other kind of work, and try to maximize the dhamma work. Do more dhamma and do less other work. That's the only way to to go forward to advance in the dhamma practice. If you're still doing whatever you used to do and keep just maybe one hour or half an hour a day in meditating, then you will not move anywhere. You'll just be you cannot go any more farther than that. I do meditation every morning when I wake, wake up. Uh-huh. Uh, around 20 until 30 minutes. But on the weekend, I can meditate one and a half hour, sometimes two hours. Yeah. On the weekend, you should keep the eight precept, mm. and then and then practice all day, not just one or two hours. Give up everything, entertainment, anything of that sort. Yeah. <clears throat> and then you, then you will have the time to to do more meditation, sitting, sitting and walking meditation. After you sit and you feel tired, you get up and you walk. When you walk, you you have to be mindful. You have to meditate while you walk, not just walk and think about everything. When you walk, you should either focus on your walking or focus on your butto butto. Then when you after you walk and you feel tired from walking, you come back and sit. Try to do this a lot, then you will advance in your practice. Yeah. Or you you cannot practice by yourself, then you might have to go to a retreat, to a meditation retreat. You heard of Goenka? they when you go there ten days, they force you to meditate all day long. You have to be forced because if you're not forced, then you don't don't want to do it. You have to force yourself to do something good, yeah? <clears throat> because after you force yourself, then eventually it will become easy and natural for you. Right now, it's hard. It's not easy. It's not natural because you're not used to it. See? So when you when you start, you have to force yourself by learning anything, you have to force yourself. When you're young, your parents force you to go to school, right? You don't want, you didn't want to go to school. If your parents didn't force you to, force you to go to school, you probably didn't go to school, and you wouldn't learn anything. So, in order to do something new, you have to force yourself to do it. If you don't force yourself, then you you will not be able to do it. But after you, when you but after you force yourself, eventually it will become easy and natural. Then you don't have to force yourself. You'll do it willingly, happily, because you see the good result from you from what you do. It's the same thing with meditation. In the beginning, you have to force yourself, and after you have forced yourself and did it a few times, and you start to see the result, then you will appreciate and you will begin to like what you do. Then you don't have to be. Then you don't have to force. Once you see what you can get from your meditation. So when you don't yet get the result, you have to force yourself to keep doing, doing, doing, until you see the result. When you get the result, then this result will make you become enthusiastic, makes you want to do more. It's like working. If you're working and you haven't been paid any salary, you don't feel like working, right? But if you paid the salary after you work for one month and then you get the money, then the next month you don't have to force yourself to go to work. You want to go to work. Yeah. The same way. Yeah. So when you start meditating, you have to force yourself to develop mindfulness. Be mindful all the time, all day long. Whatever you do, be mindful either either repeat Putto putto, or watch what you do. Just concentrate on what you do. Focus on what you do. Don't go. Then don't let your mind go someplace else. If you're eating, just keep focusing on your eating. If you're writing something, just focus on your writing only, not writing and thinking about some other thing at the same time. Okay. Then when you sit, then you have samadhi because when you sit, you watch your breathing. It will not go anywhere. It will keep watching your breathing, and maybe five or ten minutes, your mind will become calm. So what, right now, what you lack is mindfulness, sati, not not the meditation object. Meditation object is just it's just uh, uh, they're not important. Oh, not because of No, it's your mindfulness. You can change all all objects, and you still not achieve anything if you don't have mindfulness, because your mind will still keep running here and there. Yeah. yeah. So you have to stop it from going all over the place yeah. by focusing on what you do or focusing on butto butto, reciting butto butto. Then your mind will be fixed, stationary, it will become it will come become still when you sit and watch your breathing. Okay. All right. Thank you, Ajahn. Do you have anything else you want to ask? lagi. <clears throat> Uh, sometimes when she meditates, uh, her breath sometimes can be stopped and make her uh, feel uh, not comfortable, not comfortable when you stop breathing. Just don't don't uh, don't react. Just just beware. Just just know that if your breath is short, know it is short. If your breath is long, just know it is long. When your breath stops, just just know that it stops. You know. Nothing will happen to you if you if you won't die. You know, <laughs> if die. It's very difficult to breathe. <laughs> If if you're not accustomed to breathing, then maybe you use the mantra instead. Use putto instead. If if you feel uncomfortable with breathing, then you use putto. Just putto, putto, putto, putto, and forget about the breath. Don't worry about the breath. Just keep repeating butto, butto. This is what you mean by the object. sometimes breathing is not, is not, it's not it's not what you call uh, suitable for you. Then you change to something more suitable. Yeah. You can use mukto instead of, a breathing. Sometimes when uh, focus on breathing, it's like mind ordering to breathe in and breathe out. It's not uh, yeah. seeing or watching. Right. You should not. You should not force your breathing. Oh. Like right now, you you're not forcing your breathing, right? Yeah. But when you watch your breathing, you start to force it. Yeah. <laughs> you shouldn't force it. Just just watch. If you cannot watch, then you use a mantra, "Buto, Buto" instead. Because your mind is still active, see? Too active to be just watching. So, and maybe part of it because you don't have enough mindfulness. You're not watching. When you have mindfulness, you're watching, see? Now, try to learn to watch. Watch your body. From the time you get up, when you open up your eyes, watch your body. What is the body doing now? it's lying down, it's getting up, it's walking, it's going to take a shower, it's it's do anything. Just watch your your body. This is what we call mindfulness of the body. See, once you know how to watch, then when you sit down, then you can watch your breathing. But if you cannot watch, then you can you have to use a mantra. Use butto butto. Try it. Try butto butto. If you cannot butto, use chanting first. You know how to chant Arahang Samma Sawakato. Chant that first. The, chanting for a while until your mind become calm. Then see if you can just butto, butto, butto, or you can watch your breathing. Sometimes you, when your mind becomes calm, then you can watch your breathing. ini di tempat aku sendiri jadi aku jadi nggak fokus lagi gimana she said that sometimes when she focus but she remember that she's alone then she feel afraid then become un unfocused again uh, it's uncomfortable because she feel alone is afraid she afraid feels afraid how to focus back focus again because well you have to have either strong mindfulness to bring your mind to just keep repeating buto buto when you feel afraid. Don't think about what makes you feel afraid. Just stick with buto buto buto. Don't let your mind think about other things. Then your your your fear your your fear will disappear. Keep reciting buto when you're afraid of something. Just say buto buto buto. Or you can use an yeah, or you can use the what we call vipassana. Vipassana said, whatever you do, you do. One day you're gonna die anyway. So if you're gonna die now, there's nothing you can stop it. Yeah. So just okay, let it happen. Yeah. <laughs> When you accept death, then you will not be afraid. Right now, you cannot accept death yet. You don't want to die, see. But you're gonna have to die anyway one day. We all have to die. This is the nature of the body. This is panya. You have to use panya, vipassana. Panya is the body is rupang anicca. Body is rupang. Anicca means impermanent. Yeah. The rise and cease. The body will one day have to cease from existing. If you can accept this truth, then you will not be afraid of anything. If you cannot, then you just have to use butto, butto, butto. Don't think about anything. Just keep butto, butto, butto. Okay. Because sometimes he walks, he's afraid about ghosts. Ghosts, ghosts, yeah, yeah. We are ghosts. We are living ghosts. One day this body will die, then we become ghosts ourselves. So there's no not, not nothing to be afraid of. We are ghosts. <laughs> when this body die, when when this body die, then everybody is afraid of you. See. <laughs> Any more questions? Ada yang mau tanya? meditasi boleh. ya. Meditasi boleh yang Um, maybe I want to ask about uh, the meditation too. When I meditate, then um, my mind becomes focused on the breathing. But sometimes I feel that I'm out of breath, something like that. Uh, something like that. And then uh, really uh, feel uncomfortable for that uh, maybe uh, according to you, uh, should I change my object or, yeah. or another thing? Yeah. Because because if I'm reading like this also, sometimes yeah. I also feel out of breath. Yeah, because you still want to control your breathing, see. Uh-huh. So you should forget about the breathing and use Butto instead. Use Butto. Butto, yeah, object of your meditation. Just keep reciting Butto, Butto, and don't this don't worry about the breathing. Don't pay attention to your breathing. Just concentrate on only on Butto, Butto. But actually, Ajahn, in the in the past, I used the breathing object. Uh, uh then I mean that uh, it, it is suitable for me actually in the past. Uh-huh. Now, uh, sometimes I feel difficult in the breathing object. Well, just try Bhutto instead too. When you feel difficult, fine, it's not comfortable, then switch to Bhutto. Switch to Yeah. And then switch again to the breathing. Okay, after a while you feel comfortable enough to come back to breathing, then you okay. can come back to it again. Oh. You can you, you can replace each other. It's the same. It can it can make your mind calm either way. Try it. Yeah, just try it. Right. There's no harm in, in trying, you know. Yeah. Everything is trial and error. Yeah. You, you have to try it. If this way is not good, then try it this way. Yeah. If this way is not good, try another way. Try chanting. If you cannot use Buddha then try chanting for half an hour. Keep chanting, chanting. Yeah. will, something will work for you, I think. Okay? I'll give you the anumodana one more time. Now. Okay? Yeah. Okay, just put it here. Just put the things here. Yeah. Itu spirit Just put it here. Yeah. Put in the same back. Yeah, put the same back. Okay, just put up here. Okay. Okay, I'll give you the anumodana. ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุ สัพพโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติ อายุวันโอสุขังภาลาโอเค have a have a safe journey home okay yeah. ถ่ายรูปถ่ายรูป how can very small place no room maybe just small group at a time not not everybody. Maybe in divine to small group, three group. Dibagi jadi berdua group, jadi grup kecil. Ya, cewek-cewek, oh, oh, try it. I don't know. Try it if you can. The man come up here. Hey. yeah. the the man come up here. The men come up here. Okay. Okay, maybe the man first. Huh? The man first and the lady. Ah, oke, oke, oke, Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke. Di belakangnya, di belakang. Di belakangnya lagi, Oke, Oke. Tunggu, one more. Iya. Yeah. Yeah. Jangan untuk acaranya. Oh. pinggir pinggir. Muat Tunggu tunggu, ada yang masuk. Awas. Awas, Lina. Cewek Lina, Lina. Tangannya kelihatan. Kawi masukkan. Ah. Kawi masukkan nggak kelihatan. Satu, berarti. Oke. Masih biasa kamu. Iya, kamu bukan. Iya. Kamunya kan? Udah. Oke. Oke. Okay. You can you can watch me on YouTube and Facebook Live. Oh yeah, I this can, is on I live. See yeah. in Facebook about Achan Live. Yeah, live.

Okay good luck to you Alright May you see the light of Dhamma very soon I โอเคสาธุสาธุไม่ใช่คุณโดเอาเอาไม่เอาไม่เอา lupakan saja lupakan saja sorry oh iya ini มีหลายรถหลายชาติของสังกิตลงเหลือร้อยร้อยกว่าเลยครับอาจารย์จะ ร้อยหกสิบเจ็ดสิบเหลือร้อยกว่าอันภาษาจีนก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยใครอยากจะถวายข้าวของยังเข้ามาได้นะ ั้งไว้เลยตั้งไว้ตั้งไว้วางไว้มาจากที่ไหนกันฮะมาจากอเมริกาเลยไปอยู่ที่นั่นนานไหมอยู่กับเปีนะ กลับมาเยี่ยมบ้านนะมาประกาศนี้ด้วยอ่าไปอยู่ที่รัฐไหนนะอยู่ที่เวสต์เนียครับเอลเอเหรอก็ครับอยู่แถวไหน อยู่ออเรนจ์ออเรนจ์อยู่เอลเออยู่เอลเอเราก็เคยไปอยู่ตอนที่ไปเรียนหนังสืออยู่ ครับ เคยไปทำงานในช่วงซัมเมอร์ปิดเทอมไปทำอยู่สามซัมเมอร์ด้วยกัน นานละท่านตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะ ปีหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์นู่นนะสามปีแต่เราไปเรียนหนังสือที่เฟสโนเรียนที่เฟสโนสเตทไปเรียนวิศวะจบวิศวะที่นั่นแต่ช่วงปิดเทอมก็มาทำงานที่เอเอทำไมนั้นยังไม่มีร้านอาหารไทยคนไทยยังไม่มี ต้องไปกินอาหารร้านอาหารจีนร้านอาหารจีน วายก็ทำก๋วยเตี๋ยวร้านนุ่งร้านหน้าร้านอาหารจีนมันก็ถัด เขาหัดทำได้นี่เยอแย่เลยครับเคยไปอยู่แถวถนนเวอร์มอนต์รู้จักไหมเวอร์มอนต์ทำงานแถวกริฟฟิตพาร์คนู่นน่ะมีกรีกเทเตอร์อยู่ที่นั่นเคยไปทำงานที่กรีกเทเตอร์ ไปเป็นไปเป็นอาร์เชอร์รู้จักไหมอาร์เชอร์ เป็นคนพาไปนั่งตามที่ เวลาเข้าตั๋วมาว่าเดินไปนี่เชิญก็ดี ก็เป็นเป็นเหตุการณ์อย่างหนึ่งของชีวิตดไไ้ปอยู่นอออเรนเชื่อเคยไปวัดที่แซนดิเอโกแบบวัดอาจารย์เจฟวัดเมตตา มีพระชื่อไม้อยู่รูปหนึ่งท่านอยู่ที่นั่นห้าพรรษาแล้วพรรษานี้ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ ชื่อไม้ก็รู้จักไหมเคยเห็นไหมรู้สึกว่าท่านเป็นลูกขึ้น ลูกครึ่ง อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ท่านเจท่านส่งส่งมาด้วยเอ่าจาอพออยู่ที่นั่นมันไม่เหมือนมาอยู่เมืองไทยอืม เมืองไทยมันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นต้นฉบับอยู่ที่นั่นมันยังไม่ไม่ไม่เหมือนไม่ได้เจอของแท้ของแท้ต้องมาอยู่ปฏิบัติในวัดป่า แถวนี้ท่านท่านเจฟที่วัดวัดเมตตา ก็ท่านเคยอยู่ที่นี่มา อยู่ที่ระยองวัดธรรมสถิต เนี่ย อยู่มาสิบกว่าปี มั่งเกือบยี่สิบปีแล้ว พอดีเขาสร้างวัดเมตตาเลยนิมนต์ให้ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะดูแล้วดูแล้วทึ่งนะครับเพราะว่าพระที่เป็นฝรั่งทั้งหมดนะฮะการปฏิบัติการสวดอะไรต่ออะไรเนี่ยเราเห็นเราทึ่งมากทุกอย่างเป๊ะหมดเลย พวกนี้เขาเวลาเขาศึกษาอะไรเขาเอาจริงเอาจังครับ ไม่เหมือนพวกเราคนไทยทำแบบทำไปตามธรรมเนียม บวชไปแบบบวชตามธรรมเนียมกันก็เลยไม่ค่อยเอาเอาจริงเอาจังกันบวชเพื่อศึกกัน พวกเขาบวชเพื่อนิพพานกัน มันเลยไม่เหมือนกันเขาจึงมีความเคร่งครัดมาก ต่อพระธรรมวินัยเขาก็อาศัยมาศึกษาจากพระที่เมืองไทยนี่แหละ อาศัยพระวัดป่า วัดป่าสายหลวงปู่ชาบ้างวัดป่าสายของหลวงปู่มั่นก็มีสองสายมี่พระป่าเขาก็บวชเพื่อนิพพานกันเขาไม่ได้บวชเพื่อศึกกันพระป่าที่บรรลุเป็นพระอรหันต์กัน ก็เป็นพระป่าทั้งนั้นก็ดีก็ก็จะได้ไปให้สอนเราว่า เราเป็นคนไทยแท้ๆทำไม เรากลับไม่ ไม่สนใจเหมือนกับเขาเพราะเขาอาจจะเจริญกว่าเราก็ได้ เขาได้ผ่านทางความเจริญทางวัตถุมาแล้ว ก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นคำตอบ มันไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์จากการมีวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆอาจจะพ้นทุกข์ทางร่างกายในร่างกายเราอยู่สุขสบายกัน แต่จิตใจก็ยังวุ่นวายเหมือนเดิมอยู่ กขาเลยทำให้เขาต้องไปหาอย่างอื่น ศาสนาของเขาที่บ้านก็ไม่สามารถให้คำตอบเขาได้ เขาต้องการพ้นจากความวุ่นวายใจก็เลยพอมาศึกษาพุทธศาสนาก็ก็เห็นว่าเป็นทางที่ที่จะทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ใจได้ เขาก็เลยศึกษาแล้วก็ปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วก็อยากจะปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็เลยไปบวชกันที่นี่ก็มีชาวต่างชาติมาอยู่มาศึกษากันหลายชาติด้วยกัน ที่บวชเป็นพระก็มีชาวเยอรมัน ชาวฝรั่งเศส ชาวอเมริกัน ชาวบราซิลแล้วที่มาอยู่ศึกษาแบบชั่วคราวก็มีหลายชาติชาวโรมาเนียก็มาอยู่ที่นี่คนอยู่ได้เกือบปีแล้ว แต่ยังไม่พร้อมที่จะบวชถ้าเขายังไม่พร้อมเขาไม่บวชนะเขาจะต้องดูใจของเขาทดลองใจเขาไปเรื่อยๆก่อน ว่าเขาตัดสิ่งต่างๆ ได้หมดหรือไม่ถ้าเขายังตัดไม่ได้เขาก็ยังไม่กล้าบวชพอบวชแล้วเดี๋ยวตัดไม่ได้ก็เสร็จไปเราไม่ได้บวชเพื่อที่จะเอาหน้าเอาตาเหมือนคนไทยเราบวชกันที่จัดงานเลี้ยงใหญ่โตแต่บวชแค่สิบห้าวันนั้นก็ร็กกัน ัานบวชแบบเอาหน้าเอาตา สมัยที่เราบวชก็เราก็บวชกับกับคนอีกคนหนึ่ง เขาก็บวชเขาบวชสิบห้าวัน แต่เขาจัดงานคนงานคนมางานบวชเขานี่มาเป็นร้อย แต่เรานี่มีคนมาแค่สี่คนนั่นเองเพราะเราไม่ได้ไปประกาศบอกใครให้รู้ว่าเราบวชเราบวชแบบไม่อยากจะให้ใครรู้บวชแบบเงียบๆไม่อยากจะยุ่งกับใคร เพราะการบวชนี่เพื่อไปหาความสงบ ไม่ใช่ไปหาความวุ่นวายปัญหาของคนไทยเราชาวพุทธเราก็คือเราไม่มีเราไม่สนใจที่จะศึกษากันอย่างจริงจัง เราสายปากต่อปาก ก็เลยได้แต่พวกผิวเผิน ได้รู้จักเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ รู้จักเรื่องทำบุญไม่ทำบาปแต่เรื่องลึกกว่านั้นไม่ไม่รู้กัน เรื่องภาวนานี่ไม่รู้กัน แต่พวกชาวต่างประเทศนี้เขาศึกษาจากพระไตรปิฎกศึกษาพระสูตรต่าง ๆ ซึ่งก็ไปก็จะไปได้ศึกษาเรื่องการปฏิบัติกัน เรื่องการแสดงธรรมของพระเจ้า แสดงเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติ เรื่องศีลสมาธิปัญญาพอเขาได้ศึกษาเขาก็ลองไปปฏิบัติดูลองนั่งสมาธิดูพอนั่งแล้วใจก็รู้สึกเย็นสบายขึ้นเขาก็เลย เห็นว่านี่คือทาง ทางที่จะดับความทุกข์ได้ เขาก็เลยเกิดศรัทธาอยากจะบวช อยากจะปฏิบัติอย่างเต็มที่ ก็เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกันมามาบวชที่เมืองไทยกัน เพราะต่างประเทศเขาไม่มีธรรมเนียมเหมือนของเรา ไม่มีวัดไม่มีไม่มีคนใส่บาตรไม่มีอะไรเหมือนของเราเนี่ย ของเรานี่มีมีระบบที่ดีอยู่ แต่เรากลับไม่ไม่ไม่ใช้มันกัน ล่อยให้คนอื่นเข้ามาใช้ ก็เหมือนเราเมื่อเราก็ไปใช้ระบบของเขาที่บ้านเขาของเขาระบบหาเงินหาทองของเราระบบหาหาความหลุดพ้นจากความทุกข์มันก็เลยไม่เหมือนกันพวกเรายังไม่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์พวกเรายังอยากจะหาความสุขจากเงินจากทองกันอยู่ก็เลยไปเจอความทุกข์ขึ้นอีก เพราะเงินทองไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้เราดุดกลับจะทำให้เราทุกข์กับเรื่องเงินทองขึ้นมาอีก เวลาเงินทองไม่พอใช้รู้สึกไงเครียดไหมแล้วยิ่งมีเงินเท่าไหร่แทนที่จะพอใช้กับไม่พอเพราะยิ่งมีมากก็ยิ่งใช้มากใช่ไหมเพราะมันมีของให้เราซื้อได้อีกมากมายก่ายกองเนี่ยต่อให้คุณมีเงินเพิ่มอีกสิบเท่าคุณก็ยังไม่พอใช้อยู่ใช่ไหมคนก็จะมีเรื่องให้ซื้ออยู่มากขึ้นไปเรื่อยๆ รถก็จะราคาแพงขึ้นไปเรื่อยๆ บ้านก็จะราคาแพงขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วประโยชน์มันได้จากรถจากบ้านมันก็เหมือนกันไม่ใช่นะรถราคาถูกรถราคาแพง บ้านราคาถูกบ้านราคาแพง มันก็ทำประโยชน์เหมือนกันไม่ใช่รถมันก็พาเราจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง บ้านก็เป็นที่หลบแดด หลบฝนเป็นที่หลับนอน มันจะนอนบ้านหลังหลังละล้านหรือบ้านหลังละสิบล้านมันก็บ้านเหมือนกันมันก็หลับนอนได้เหมือนกัน แต่กิเลสของเรามันจะไม่ยอมนะ อมีเงินเยอะแล้วมันต้องอยู่บ้านที่แพงขึ้น ต้องใช้รถที่แพงขึ้น ต้องกินอาหารที่แพงขึ้น มันก็เลยไม่เคยพอใช้สักที แล้วมันจะไม่มีวันพอกันกลับมาศึกษาพุทธศาสนากันดีกว่า กลับมาหาความสุขที่แท้จริง อยู่ที่ศึกษาทำคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำเอาคำสอนพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติ เดี๋ยวมีหนังสือแจกนะขอเชิญหยิบไปได้ถ้าต้องการหนังสืออะไรก็หยิบได้ ถ้ามีคำถามอะไรอยากจะถามก็ถามได้ เพราะใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวประมาณสี่โมงก็จะเลิกปกติก็จะมีการถ่ายทอดสดตลอดทุกวัน เนี่ย เนี่ยมีถ่ายทอดสดทาง YouTube กับทาง Facebook อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้ คนที่ลาสเวกัสก็ยังติดตามยังมีฝรั่งอยู่คนหนึ่ง อยู่ที่ลาสเวกัสก็ติดตาม แล้วก็มีคำถามเขาก็พิมพ์ข้อความส่งเข้ามา แล้วเราก็ตอบไปได้สดสดร้อนๆ เลยนะถ้าอยากจะติดตามเวลาอยู่ต่างประเทศก็เข้าไปใน Facebook เนี่ย ก็ไปใช้หาคำว่าพระอาจารย์สุชาติ แล้วก็จะขึ้นมา แล้วเวลาถ่ายทอดสดมันก็จะเตือนเรา ถ้าไม่มีเวลาดูสดเราก็ดูคลิปที่เขาเก็บไว้ก็ได้หรือเอาหนังสือนี่ไปอ่านก็ได้ เอาซีดีไปฟังก็ได้ ต้องศึกษาถึงจะรู้ของวิเศษแท้ๆอยู่ในบ้านเราแท้ๆเรากลับไม่ไม่ไม่สนใจกัน กลับไปหา หาเศษขยะกัน ที่เมืองนอกมีแต่เศษขยะทั้งนั้นไม่ได้ทำให้เราอิ่มใจสุขใจเหมือนกับธรรมะของพระเจ้า นะถ้าไม่มีคำถามก็มีทางบ้านไหมหรือ วันนี้หยุดไม่ไม่ต้องมีนะขอเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะไม่เยอะมากเลยครับอถ้าไม่มีคำถามอะไรก็ คิดว่าจะขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุข ความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ